Kas ir liturģija? Kur mēs svinam liturģiju? Kāpēc mēs svinam liturģiju? Tu klausies raidījumu liturģiskā vārnīca kopā ar priesteri Kārli Miķelsonu. Slavēts Jēzus Kristus! Esam atkal tikušies raidījumā uh, liturģiskā vārnīca. Esmu priesteris Kārlis Miķelsons un šodien vēlos runāt par svarīgu svētās mises daļu, kas ir Dieva vārda liturģija. Proti pagājušajā reizē noslēdzām ar svētās mises ievada ritiem, kuri sākas no brīža, kad priesteris ar ministrantiem dodas pie altāra un noslēdzas ar kolektes lūkšanu. Lūkšanu, kurā priesteris visu ticīgo klātesošo vārdā izsaka Dievam lūgumu. Bet eh, tā ir kā sagatavošanās uz to, lai mēs varētu satikties. Satikties ar Dieva vārdu un vēl vairāk ar to, kurš mums šo vārdu izsaka, kura vārds tiek pasludināts. Proti, tas ir Kristus, tas ir Dievs – kurš uz mums runā caur vārdiem. Visi ticīgie šajā brīdī apsēžās, ieņem to pozu, kas ir visvairāk atbilstoša, lai varētu netraucēt klausīties, proti sēžot. Un pirmais lasītājs dodas pie ambonas, jeb pie tās vietas, no kuras svētajā misē tiek lasīti svētie raksti. Ambona, jeb šī vieta, no kuras tiek lasīts, ir svarīguma ziņā misē uzreiz otrā aiz altāra, jo jau uz altāra tiek svinēts euharistiskais upuris, tad no ambonas tiek sludināts Dieva vārds. Un uh, ir labi, ja baznīcās ambonai un uh, altārim ir arī arhitektoniski uh, sadarība, ja var redzēt, ka šie abi uh, arhitektūras elementi ir vienoti. Lasīt katoļu baznīcā svētajā misē ir uh, gan ordinēta persona, gan uh, priestere un diekona, gan arī uh, laju ticīgo kalpojums un uzdevums, proti tos lasījumus, kuri nav no evaņģēlija, var lasīt un arī ir aicināti lasīt paši ticīgie. Tāpēc ir uh, divu veidu uh, uh, kalpojums šajā ziņā. Viens ir lektors, kurš ir saņēmis svētības šim uzdevumam, Un tagad uh, ar pāvesta Franciska rīkojumu uh, lektora svētības var saņemt gan vīrieši, gan sievietes, kas tam ir pietiekami sagatavojušies. Vai arī lūgt lasīt svētos rakstus, lasījumus var tā sauktajā ārpus kārtā traudzē priesteris, zinot, ka šajā svētajā misē kura tiks svinēta, ir nepieciešama šo ticīgo palīdzību, ir nepieciešams, lai viņi uzņemtos šo kalpojumu, ja ne regulāri, tad vismaz šajā vienā dievkalpojumā. Un var arī pirms mises viņiem palūgt. Bet, protams, labāk ir, ja ir iespējams sagatavoties, ja ir iespējams jau ātrāk zināt un sadalīt pienākumus ne tikai pēdējā brīdī, bet gan laicīgi cevišķi, ja runa ir par svētdienas un lielo svētku dievkalpojumiem. Kas tiek lasīts? Protams, dieva vārda liturģija pirmām kārtām sastāv no lasījumiem no svētajiem rakstiem. Un ja mēs runājam par to, kādā veidā un pēc kādas kārtības ir izvēlēti šie lasījumi katrai konkrētajai svētku dienai vai arī katrai konkrētajai liturģiskajai dienai, tad uh, varam atgriezties uh, jau pavisam uh, dziļā sanatnē pie pirmsākumiem, proti, ko lasīja apustuļi, kādā veidā izskatījās Dieva vārda liturģija pirmajā gadsimtā, jeb pavisam jaunajā kristīgajā baznīcā. Un uzreiz jāsaka, ka mēs nevaram viennozīmīgi atbildēt. Mēs zinām, ka tika lasītas apustuļu vēstules. Mēs zinām arī to, ka tika lasīti svētie raksti, piemēram, jau otrajā gadsimtā mums ir noteiktas rakstu vietas, par kurām ir sprediķojuši uh, lieldienu svētkos dažādi baznīcas tēvi. Un uh, tomēr kāds izskatījās apustuļu laika diekalpojums un kādi bija šie lasījumi, mēs varam vien minēt, balstoties uz to, ka apustuļi un daudzi kristieši bija, kuri nākuca no uh, jūdu kultūras un reliģiskās tradīcijas, uh, ka viņiem bija labi pazīstams sinagogas dievkalpojums, kurā lasīja savukārt lasījums no vecās derības, lasīja no mūzes grāmatām, no praviešiem, kurā dziedāja psalmus. Līdz ar to jaunajā baznīcā, kurā arī tika lasīti svētie raksti, tad drīz vien jau redzam otrajā gadsimtā vismaz jau pieturējās pie šīs kārtības, tika lasīti lasījumi gan no vecās, gan no jaunās derības. Un pēc tam sekoja sprediķis, kurā šie lasījumi tika skaidroti un kurā šie lasījumi tika attiecināti uz kristiešu dzīvi. Pats Jēzus galu galā ir uh, skaidrojis svētos rakstus mācekļiem, un uh, labi zinām ir epizodi, kurā Jēzus uh, ar diviem mācekļiem pēc viņa augšām celšanās dodas uz Emausu, un pa ceļam viņiem skaidro svētos rakstus. Šie mācekļi atpazīst Jēzu tajā brīdī, kad viņi ir apsēdušies ar viņu pie galda un kad viņš viņu priekšā lauža maizi. Iespējams šo žestu viņi jau bija redzējuši, kā Jēzus dalās šajā maizē, varbūt pat pēdējo vakariņu laikā – un atpazīst Jēzu tieši pie maizes laušanas. Un šis ir kā atslēgas brīdis, lai izprastu svētajā misē šo saistību starp lasījumiem un uh, euharistiju. Proti tie ir nedalāmi saistīti. Lasījumi skaidro un uh, pasludina to, ko mēs piedzīvojam svētajā komunijā, proti tās sludina un skaidro Kristus noslēpumu, ar kuru mēs savienojamies un kuru mēs pieņemam svētajā komunijā. Savukārt svētā komunija tiek sagatavota un pasludināta lasījumos. Tā tiek sagatavota, kam at, uh, mūsu ticību stiprinot un uzmodinot. Lasījumi tātad uh, sastāda tādu eh, svētās mises daļu pati par sevi, kas sākās ar eh, lasījumu, pirmo lasījumu un eh, noslēdzās ar vispārīgo lūkšanu. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā, kā tad mēs nonācām pie tiem noteiktiem lasījumiem, kuri tiek lasīti katrā konkrētajā dienā, tad uh, mums nākas atgriezties pie netiek senas pagātnes, proti pie Vatikāna otrā koncila, kurš nolēma, ka ir nepieciešams bagātināt svēto rakstu lasīšanas pieredzi liturģijā, svētajā misē, ka ir nepieciešami vairāk un plašāk šie svēto rakstu fragmenti. Un šo Uh, lēmumu, kas tika pieņemts Vatikāna otrajā koncilā, tad īstenoja liturģiskā reforma. Līdz ar to mēs varam teikt, ka liturģiskās reformas viens no vissvarīgākajiem augļiem ir tieši atjaunotā svēto rakstu lasījumu kārtība svētajā misē. Proti tika izstrādāts jauns plāns, jauni kritēriji, pēc kuriem vadīties – lai izstrādātu šo uh, lasījumu kārtību. Nevairs katru gadu vien un tie paši lasījumi svētdienās, bet gan jau tagad trīs gadu ciklā. Mēs to pazīstam kā A, B un C gadu, svētdienās un lielajos svētkos, kuros lasām katru gadu no cita evaņģēlija, konkrētāk no pirmajiem trīs evaņģēliem Mateja, Marku un Lūkas, kuri tiek saukt arī par sinoptiskajiem evaņģēliem, sinopsis, kopīga skatīšanās, tāpēc, ka šiem trīs evaņģēliem ir kopīga struktūra, tie materiāla ziņā ir uh, vairāk saistīti un vienoti nekā tas ir ar Jāņa evaņģēliju. Un eh, tad A gadā mēs dzirdām svētdienās lasījumus no Mateja, B gadā no Marka un C gadā no Lūkas. Un eh, pie šiem evaņģēlijiem ir pieskaņoti arī eh, pieskaņots pirmais lasījums no vecās derības un savukārt psalms – kurš eh, tiek dziedāts vai darba dienās lasīts, tad visbiežāk ir pieskaņots pirmiem lasījumam. Vairāk par lasījumu kārtību pēc brīža, tagad aicinu noklausīties kādu no pavisam retiem uh, vārda liturģijas uh, elementiem, proti uh, sekvenci – sekvences, kuras mūsu tagadējā liturģiskajā kārtībā ir tikai četras reizes gadā, vai pat vēl mazāk, bet par tām vairāk pēc brīža. tikko dzirdējām Stabat Mater Specioza, un uh, izvēloties šo muzikālo fragmentu esmu ieraudzījis tikai divus pirmos vārdus, kas ir tādi paši kā populārajā sekvencē Stabat Mater Dolorosa, jeb uh, tā ir uh, sekvence, kuru dziedam 15. septembrī sāpju diomātas svētku vai piemiņas dienā. Tas, ko mēs dzirdējām savukārt, bija cits diamantē veltīts skaņdarbs, bet tas ļāva mums runāt par vienu no dievvvārda liturģijas retiem elementiem, kas ir sekvences. Proti mēs pazīstam, protams, lasījums no svētiem rakstiem, psalmus, kas tiek dziedāti, arī alelujas dziedājumu pirms evaņģēlī, bet kādreiz viduslaikos ļoti populāri bija arī šie dziedājumi, kā a, poēzija a, ar atskaņām, a, kuras sauc par sekvencēm, kas bija attīstījušās, izaugušas no aleluja dziedājumu un kļuvuši par atsevišķu žanru. Tagad mūsdienās obligātas sekvences ir tikai divas reizes gadā, tas ir lieldienās Eh, Viktime Paskāle Laudēs, eh, Paskālis Laudēs, kas ir eh, lieldienu sekvence, kuru mēs pazīstam latviski, lai kristieši šajā līksmajā dienā dod Dievam godu un slavu. Un otra obligāta sekvence ir vasaras svētkos. Vēni Sankte Spiritus, nāc svētais gars – un savukārt pēc izvēles vēl divas sekvences ir iespējams dziedāt uh, Kristus miesas un asins svētkos. Lauda Sion Salvatorem, uh, slavē Sion savu Dievu, kā arī tikko pieminētā stabat māterieb stāvēja māte zem krusta 15. septembrī Dievmātes sāpju piemiņas dienām. Bet eh, atgriežoties pie eh, iepriekš minētā koncila un atjaunotās liturģiskās kārtības, ah, vēlreiz atgādinu, ka tagad lielās svētku dienās un svētdienās mums ir trīs gadu cikls A, B un C, kurā tiek lasīti Mateja, Marka un Lūkas evaņģēlīju fragmenti, un eh, tie tad veido mūsu liturģiskā gada šo lasījumu ziņā galveno karkasu, jo tieši pie tiem ir pieskaņots pirmais lasījums no vecās derības, kas ir tematiski pieskaņots šiem uh, lasījumiem, un savukārt vismaz ārpus noteiktiem svētkiem un uh, uh, svētku laikiem, jeb vienkāršāk sakot parastajā liturģiskajā laikā, uh, Tad uh, otrais lasījums, kas ir ņemts no uh, jaunās derības, no apustuļu vēstulēm, tad varētu teikt, ka dzīvo savu dzīvi. Tematiski nav saistīts nedz ar pirmo, nedz ar uh, uh evaņģēlī lasījumu, bet gan uh, ir uh, ņemts no apustuļu vēstulēm un iet uh, secīgi cauri šīm vēstulēm ar nolūku ļaut ticīgajiem iepazīt svētdienu no svētdienas kādu no šīm vēstulēm, kādu no šīm galvenajām domām, kas šajās vēstulēs ir pausta. Tas nozīmē, ka koncils ir vēlējies un liturgiskā reforma to ir īstenojusi, lai noteiktā laikā ticīgie varētu dzirdēt pēc iespējas vairāk no svētiem rakstiem, pēc iespējas pilnīgāka būtu šo svēto rakstu pazīšana. Un, eh, protams, ka tas neaizstāja privātu bībeles lasīšanu, jo liturģijā lasītie fragmenti, eh, lai gan arī eh, gandrīz no visām svēto rakstu grāmatām kādā no liturģiskiem laikiem un kādā no svētdienām tiek nolasīti, tomēr uh, ir fragmenti. Uh, un savukārt tie, kas vēlas svētos rakstus lasīt visā pilnībā, tad, protams, ir nepieciešams to darīt privāti. Ir arī ļoti skaistas iniciatīvas, kā bībeles pulciņi, kas notiek arī uh, uh, online, jeb kas notiek uh, pateicoties iespējai vienoties dažādās interneta vietnēs, un tad cilvēki to var lasīt arī kopā. Bet atgriežoties pie liturģijas un svētiem rakstiem, tad, lai gan šajās parastā liturģiskā laika svētdienās tie ir evaņģēlī, kuri nosaka, kāda būs konkrētās svētdienas, ja svē, svētdienas uh, uh, tematika, tad uh, lielos svētkos un uh, stiprajos liturģiskajos laikos, jeb uh, adventā, uh, Ziemassvētku laikā, gavēņa laikā un lieldienu laikā, tad šiem, uh, šie lasījumi ir saskaņoti uh, tematiski, proti adventa laikā par Kristus uh, gaidīšanu, par sagatavošanos Kristus atnākšanai. Daudz tiek lasīts no pravieša Isai grāmatas, kā arī runa ir par tiem, tām personām, kuras ir saistītas ar Kristus dzimšanu, ar Mariju, ar Jāzepu, ar Jāni Kristītāju un viņa dzimšanu. Un savukārt lieldienu laikā tiek lasīts no apustuļu darbiem šajā laikā pirmais lasījums netiek ņemts no vecās derības, bet gan visās lieldienu uh, nedēļās tiek lasīts no apustuļu darbiem, jo ir piedzimusi baznīca un uh, pateicoties Kristus augšām celšanās uh, notikumam, tad uh, mēs pārdomājam šīs jaunās baznīcas pirmsākums. Tāpat lieldienu laikā lasām no Jāņa atklāsmes grāmatas. Savukārt eh, darba dienās ir eh, divu gadu cikls, kas nozīmē, ka uh, tiek lasīti evaņģēlī fragmenti pirmām kārtām no uh, Mateja, Marka un Lūkasa. Tie ir izkārtoti tā, ka gada laikā mēs sākam Ah, parastajā liturģiskajā laikā ar Marka evaņģēliju, tad lasām no Mateja evaņģēliju un tad no Lūkas evaņģēliju, tas nozīmē tagad liturģiskā laika beigās mēs lasām no Lūkas evaņģēlija darba dienās. Un šie evaņģēliji katru gadu ir vieni un tie paši. Savukārt pirmajam lasījumam ir divu gadu cikls. Vienu gadu tie tiek ņemti no uh, tā saucamā pirmā gada, un otrajā gadā tie ņemti no otrā gada, un ir viegli orientēties zinot, ka pirmais gads vienmēr ir nepārskaitlis, un otrais gads vienmēr ir pārskaitlis. Tagad 2024. gadā, tātad darba dienās lasām no otrā gada. Tas būtiski ir tiem, kuri lasa no lekcionārija, jo mieram tū grāmatiņā jau ir veikta šī izvēle priekš mums, un tajā ir piedāvāts viens lasījums, un nevaram kļūdīties, bet tie lektori un pārējie atbildīgie par lasījumiem, kuri lieto šo grāmatu vai šīs grāmatas, no kurām liturģijā tiek lasīti svētie raksti, tad uh, viņiem ir jābūst šīs zināšanas par uh, lekcionāru uzbūvi, par lasījumu uh, kārtību un par to, kas kurā dienā ir jālasa. Piedāvāju noklausīties kredo, kas ir arī uh, Dieva vārda liturģijas sastāvdaļa, proti kā atbildi uz lasījumiem. Uh, mēs atbildam ar savu ticību un uh, izsakam to, kā apliecinājumu ticību trīsvienīgajam Dievam un tam, ko viņš ir atklājis. tikko dzirdējām krēdo, jeb es ticu, kas arī ir daļa no Dieva vārda liturģijas, bet vēlreiz vēlos atgādināt par to kārtību, kāda ir mums tagad atjaunotajā uh, liturģijā pēc liturģiskās reformas, proti, ka mums ir trīs gadu cikls svētdienām, uh, un uh, savukārt divu gadu cikls darba dienām, kurās mainās pirmais lasījums, bet gadu no gada tiek lasīts tas pats evaņģēlijs. Un uh, šie lasījumi no vecās un no jaunās derības, uh, kurus mēs dzirdam, uh, ir izkārtoti un atrast, izveidot šī kārtība uh, lielā mērā par jaunu. Proti ir noteikti svētki un uh, stiprie uh, tematiskie laiki, kā Ziemassvētki, kā uh, Lieldienu laiks, kurā ir saglabātas senās tradīcijas lasīt noteiktus fragmentus noteiktās uh, reizēs, bet uh, lielā mērā uh, tomēr uh, lielākā daļa lasījumu ir eh, tagad izveidoti, jeb izvēlēti par jaunu, jo pirms liturģiskās reformas eh, gandrīz nelasīja lasījums no vecās derības. Tikai noteiktās īpašās lūkšanu dienās bija saglabājusies eh, šāda tradīcija lasīt trīs lasījumus, bet parasti tā saucamajā tridenta smisē bija lasījums Ah, pirmais lasījums un ah, evaņģēlijas, proti kopā tikai divi lasījumi. Un ah, tāda šķiet ir bijusi Romas sanā tradīcija, savukārt citum, citu rietumu Eiropā, vismaz pirmajā gadu tūkstotī, tika lasīti trīs lasījumi. Tas nozīmē, ka dažādās liturģiskajās tradīcijās un dažādās konfesijās – arī ir uh, sava liturģiskā kārtība un sava kārtība attiecībā arī uz lasījumiem, proti uh, līdzīgi kā tas kādreiz bija tridentes mise, arī uh, Bizantijas ritā tiek lasīti lasījumi tikai no jaunās derības un tikai noteiktās reizēs vesperēs, kas tiek dziedātas baznīcā, tad ir uh, kādi fragmenti arī no vecās derības. Un interesanti, ka Ambroziāņu ritā, kas ir ļoti tūs mūsu pazīstamajam Romas ritam, bet kurā ir savas nelielas liturģiskās atšķirības un kurš tiek svinēts Milānā, Ziemeļitālijā, Dieva vārda liturģijā ir iekļauts arī lasījums uh, no uh, uh, svēto dzīvēm, proti kāds izvilkums par tās dienas svēto. Un tas tiek lasīts gluži kā uh, nu, Dieva vārda uh, liturģijas sastāvdaļa. Savukārt Romas ritā, tajā, kurā mēs ikdienas piedalāmies svētajā misē, Dieva vārda uh, liturģijā uh, lasījumi no bībeles, no svētiem rakstiem uh, nevar tikt aizvietoti ar kādiem citiem lasījumiem. Un eh, bieži vien tad ir jautājumi par to, ko darīt tajā saucamajās bērnu misēs, jeb dievkalpojumos, kuros lielākais eh, dalībnieku skaits ir mazi bērni un eh, ģimenes, un tad bieži vien tiek piedāvāts nolasīt šos svētos rakstus, varbūt nepilnīgajā formā, kādi ir tajā dienā paredzēti, bet kādu īsāku fragmentu, vai pat ir iespējams dažādos brīžos šo evaņģēliju uh, vēl vienkāršot, bet tomēr nevar <laughs> lasīt kādus citus tekstus, aizvietot uh, svētos rakstus ar uh, kādu citu tekstu, kas nav no Bībeles, kas nav no svētiem rakstiem. Un uh, kā atbilde uz šiem lasījumiem tad ir sprediķis, kurš ir arī Dieva vārda liturģijas sastāvdaļa. Un šī patiešām ir tā vieta, kurā uh, priesteris uh, uh, ja tas ir nepieciešams, Eh, var būt radošs, ja pārējā liturģija eh, prasa, lai tā būtu, eh, lai tiktu respektēta un cienīta tā liturģiskā kārtība un lai priesteris arī pazemīgi, bet autentiski izpildītu šos noteiktos ritus, tad savukārt sprediķis ir tā vieta, kurā ir vispārīgas vadlīnijas, uh, bet uh, kurā nav tik noteikta uh, šī kārtība, kādā veidā tas ir jāveic, kādā veidā to gatavot un kādā veidā uzrunāt ticīgos. Bet, protams, tas ir jādara, lai tā būtu kā patiesa atbilde un patiesa uh, arī garīgā barība tiem ticīgajiem, kas šajā uzrunā jeb kā to arī mēdz latviski saukt svētrunā klausās. Svētie raksti, tie līdz ar euharistiju būvē un ir svētās mises pamat sastāvdaļa. Mēs saņemam Kristu svētajā komunijā, mēs saņemam Kristu arī viņa vārdā. Un uh, svētais Hieronīms ir salīdzinājis šīs abas mūsu garīgās dzīves realitātes, jeb svētos rakstus un Kristus miesu, tādā veidā, ka ir teicis, ka mēs tik lielu uzmanību un pamatoti lielu uzmanību pievēršam Kristus miesai Euharistijā, ar kādu godbijību, ar kādu uzmanību mēs izturamies pret vismazāko šīs konsekrētās maizes drumstalu, kas ir nokritusi uz altāra vai kas ir uh, arī uh, nolikta uz uh, svētajiem traukiem. Viņš jautā, vai ar līdzīgu uzmanību, vai ar līdzīgu dievbību mums nevajadzētu vērsties arī pret Kristus vārdu, pret viņa miesu, kuru viņš mums dod caur savu vārdu. Un baznīca arī saka, ka tāpat kā Euharistijai, tāpat arī uh, Dieva vārdam pienākas tāds pats gods, ja vien arī tas neizpaužās uh, līdzīgā kultā, kā tas ir pret Euharistiju, tad savukārt tāda pati godbība un uzmanība. Līdz ar to svētais vārds, Dieva vārds, arī viņam līdzīgi kā tas ir Kristus Euharistijā, tā tas ir pats Kristus, kurš uz mums runā savā vārdā, kurš mūs dziedina, kurš mūs atbrīvo, kurš mūs māca un kurš mūs stiprina. Tāpēc uh, ir, protams, liela atbildība tiem, kuri šo vārdu sludina – ir atbildība tiem, kuri lasa no svētajiem rakstiem, lai šis vārds labi sasniegtu klausītāju ausis un pēc tam arī sirdis, bet, protams, ir atbildība arī no tiem, kuri klausās, kuri dzird šo vārdu un uh, kuros šis vārds tad var nest augļus. Nākamajā tikšanās reizē turpināsim par, eh, jau vairāk par šo uh, Dieva vārda liturģijas norisi, eh, par uh, arī dažādiem ritiem un uh, ķermeņa pozām, kādas mēs ieņemam Dieva vārda liturģijas laikā. Es no jums atvados ar vēl vienu no dievvvārda liturģijas pamatdaļām, proti aleluja dziedājumu kurš ārpus gavēņa laika izskan katrā svētajā mise un kurš nozīmē slavējiet kungu. To mums ir iedziedājuši semināristi savā laikā uz tikšanos nākamajā reizē. to see. klausījies raidījumu Liturģiskā vārnīca, kas ir iespējama pateicoties taviem ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā reizē!